واسلام awali يوتي baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu yeye sambamba kabisa na kumsalia kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hakika kabisa tumepitikiwa kutokana na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na misimu mbalimbali mbali, na wakati mbalimbali mbali. mpaka hii leo tumepambaukiwa tukiwa katika Rabiul Awwal mfungo sita ambao ni mwezi ambao amezaliwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuzaliwa kwake katika mwezi huu hakuna fadhila zozote zile ambazo zimetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasa katika mwezi huu Rabi'in al-awwal lakini ndugu zangu Waislamu kuna mambo mengi ambayo yanafanyika na kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu mambo hayo hayana dalili yoyote na wala hayana ushahidi wowote kwa hiyo kwa siku ya leo ndio hutuba zetu zimeanza wa leo tutatoa mukaddima ambao utazungumzia ubaya wa bid'a baya wa bid'a na ubaya na kile ambacho kilichozushwa ndugu zangu waislamu dalili mbalimbali mbali katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kauli njema za wema waliotangulia zinaonyesha ubaya wa uzushi na kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwatahadharisha watu tahadhari ambayo haikuacha nafasi yoyote kwa yule ambaye anakusudia haki isipokuwa ni kukubali na kufuata na kujisalimisha kwa yale ambaye aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam dalili ziko nyingi kama nilivyotangulia kusema kukemea mambo ya uzushi na yale ambayo yenye kuzushwa katika hayo au katika dalili hizo ni maneno ya bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maarufu katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam al-Bukhari wa Muslim kupitia kwa ummi al-mu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd mwenye kuzusha katika dini yetu hii man yule ambaye ahdatha mwenye kuzusha fi amrina katika dini yetu hii fi amrina katika dini yetu hadha hii kwa sababu hiyo hadha ni sifa ya fi amrina kwa hiyo mwenye kuzusha katika dini yetu hii ma laisa minhu jambo ambalo halipo katika dini fahuwa raddun hilo ni lenye kurudishwa ndugu zangu waislamu ukiangalia hadithi hiyo japokuwa wenzetu kwa upande wa pili wana maneno mengi katika kuwababaisha watu kusema sio kila kitu ambacho kilichozushwa basi kinakuwa ni bid'a lakini hawajui kwamba hadithi imesema man ahdatha mwenye kuzusha fi amrina maulama wanatafsiri fi dinina katika dini yetu kwa hiyo kuna takyidi hapo imewekwa kuna mabano na kumekazwa hapo ndani yake kumefungwa kwamba jambo lenye kuzushwa ni lile ambalo liko katika dini ikiwa nje ya dini basi jambo hilo aliingii lakini kuna watu wanajifanya akili zao zimefyetuka na kuwaambia wafuasi wao kusema kwamba eh mbona nyinyi mnakataza bid'a lakini kwenye misikiti mna mafeni na mazulia amtembei na punda watembea na magari hii ni kutaka kuwa kuwababaisha wale wafuasi wasiojua mantuqul hadith lafdhi ya hadith kwa sababu mtume alayhisalatu wassalam amesema fi amrina hadha katika dini yetu hii kwa chochote ambacho sio dini hicho akiingii. Fanya utakavyotaka. Kama la utatekeleza magari gari ambalo matairi yake yako juu alafu la sota na likatembea hiyo ni juu yako wewe mwenyewe kwa sababu gari haliko katika dini leo umetengeneza gari gari hilo linatumia michanga baada ya petroli hiyo utajua mwenyewe zua utakavozua lakini ugomvi unakuja fi amrina katika dini yetu hii ma laisa minu jambo ambalo halipo katika dini hicho kipengele cha pili wengine watafsiri kwamba je ikiwa ma huwa minhu je jambo hilo likiwa ndani ya dini sasa tushakwambia haliko vipi litakuwa ndani ya dini alafu katika lugha ya Kiarabu sifa iliyokuja hapo ma laysa minhu ni jambo ambalo halina kinyume mara nyingi au katika baadhi ya sheria zinakuwa halina kinyume haina option nyingine mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna msiwatweze nguvu mkawalazimisha watoto wenu wa kike kufanya zinaa wakiwa wao wenyewe wanataka kujizuia msiwalazimishe Allah anasema hivi msiwalazimishe watoto wenu wa kike kufanya mambo ya zinaa ikiwa wao wenyewe wanataka kujizuia sasa ukisema je ikiwa hawataki kujizuia hii haina kinyume sasa katika sheria ya Kiislamu au katika usulul fiqh kuna kitu kinaitwa sifatun kashifa ni jambo ambalo halina kinyume kwa hiyo ukimsikia mtu anasema je lili ambalo limo tumwambia hilo halimo na hadithi hiyo haina kinyume kwa hiyo mtume alayhi wasallam akisema hadithi hiyo ni lazima tuiangalie kwa ndani zaidi kwa upande wa kilugha na upande wa mafuhumu ya hadithi man ahdatha fi amrina hadha mwenye kuzua katika dini yetu hii si tunazungumzia dini hapa ma laisa minhu jambo ambalo halikuwepo katika dini fahuwa raddun hilo ni marudud ni mwenye kurudishiwa yeye mwenyewe atafute bosi wa kumlipa yeye mwenyewe kwa sababu hilo ni lenye kurudishwa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini iliyokamilika Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake kitakatifu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dinan leo hii nimekamilishia nyinyi dini yenu na nikatimiza juu yenu neema yangu na nikaridhia Uislamu kuwa ndiyo dini kwa dini ishakamilika ndiyo maana al-Imam Malik akasema fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma dina ikiwa siku hiyo haikuwa ni dini basi leo haiwezi kuwa ni dini kwa hiyo dalili zimesimama kabisa kwamba sisi hatuna kuziba viraka kwamba hii ni katiba yataka kuboreshwa katiba ya mwaka sabina nane sasa mwaka elfu mbili inataka kuboreshwa dini haiko hivyo dini haina uboreshaji bali dini kazi yake ni kuifuata na wewe huruhusiwi kutia jambo lako pale ndugu zangu waislamu hadithi nyingine madhubuti kabisa ambayo sisi inatuzuia tusizushe katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hadithi al-Irbad bin Sariya hadithi ambayo maarufu alikuja Abdurrahman bin amri as-Sulami pamoja na Hujri ibn Hujri ataina ila al-Irbad au ataina al-Irbada tulimwendea hu Irbad ibn Sariya Irbad bin Sariya ni mtu maarufu ambaye ilishuka aya kuhusiana na yeye alipotaka kwenda katika vita vya Tabuk ikawa hana ngamia wa kwenda akamwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi alikwenda kwa mtume walipokwenda kwa mtume alipomjia akamwambia na yeye amchukue ambebe aende katika vita vya tabuk mtume akawaambia mimi sina uwezo wa kuwabeba sina uwezo wa kuwabeba tawalla wa ayunuhum tafidhu min ad-dami hasanan Irbad bin Sari akawa amerudi machozi yakimtoka ya huzuni kwa sababu hana anachokitoa na yeye atakwenda vitani akarudi sasa al-Irbad bin Sariya ah, anaeleza hadithi yake ndefu baada ya watu wawili kumfanyia ziara ambaye ni huyu tulemtaja Hujurun ibn Hujur pamoja na Abdurrahman ibn Amri As-Sulami walimwendea kutaka kujua habari ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume alizungumza maneno gani huyu bwana akasema mtume aliswali salati subuh siku moja kisha akatuelekea akatupa mawaidha sisi mawaidhatan balighatan mawaidha ambayo yaliyobaligh yenye kugonga nyoyo dharafat minha aluyun mawaidha ambayo macho yalitoka machozi wawajalat minha alqulub na, na nyoyo ziliogopa kwa mawaidha hayo akamwambia faqala qailu ya rasulallah akasema msemaji ewe mtume wa Allah kaanna hadhihi mau'izatun muaddi kana kwamba mawidha hayo yanayotupa ni mtu wataka kutuwaga kufa wewe je unatuhusia kitu gani mtume alayhi salamu akasema usikum bitaqwallah na wahusia nyinyi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ambao huo ni wasia wa watu wema waliotangulia walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah hakika tumewahusia wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wasami' wataa na kusikiliza viongozi na kuwatii na kuwafuata viongozi maadamu waamrishi mambo mabaya kuwasikiliza na kutii kwa sababu habari za viongozi mnazifahamu hata akiwa ametawala uongozi mtumwa habashian wa kihabeshi mtumwa wa kiafrika maadamu ana dola ana askari ana jeshi basi msikilizeni kile ambacho anachokisema ndugu zangu waislamu kisha mtume alayhi salatu wasalam akataja jambo jingine akasema man yaish baadi fasayara ikhtilafan kathira atakayeishi baada yangu mimi akapata umri kidogo basi ataona tofauti nyingi sana na ni kweli tofauti tumeziona nyingi mtume alipokufa alayhisatu wassalam kuna watu wakazua wakasema maneno ya Allah yameumbwa kuna watu wakasema Allah hayuko juu Allah yuko mahali popote au Allah subhanahu wa ta'ala hana mahali la kharijan la dakhila alami wala kharijahu kwamba Allah hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu kuna watu wamejitokeza wakasema maneno hayo wakaacha aya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema arrahman ala al-arshi istawa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi aamintum man fis samaa hivi mnajiaminisha na yule ambaye yuko mbinguni dalili mbalimbali wakaziacha wakatumia akili zao wakasema Allah subhanahu wa ta'ala haiko kokote hizo ndio ikhtilafu zilizotokea na wengine wakasema Allah hana sifa wakakataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na wengine wakasema Allah hana majina wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha Allah ana majina mazuri ombeni kupitia majina hayo ayyamma tad'u falahu alasmaul husna vyovyote mtakavyoomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri lakini jahmiya mu'tazila alkhawarij walibadhiya wote hao wanakataa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa na wala hana majina hii ni kufuru hii ni kufuru lakini watu wanawasikiliza watu hao na wakawafuata ndugu zangu waislamu mtume alayhi wasallam ametabiri kwamba kutatokea tofauti nyingi sana katika masala itikad na masala ibadat kwa mtume akatuambia fa bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin lazimianeni na sunna zangu na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa walio waongofu min ba'di tamassaku biha shikamaneni na mwenendo huo wa'addu alaiha bin nawajid shikamaneni na suna zangu kwa meno ya mwisho wa iyyakum wa muhdathatil umur na tahadharini na mambo yenye kuzuka mambo gani yenye kuzuka katika hadithi iliyotangulia man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu kwa hiyo ukiambiwa tahadhari na mambo yenye kuzuka usijokadhania magari na pikipiki usizanie hivyo na shekhe ukimwona azungumza maneno hayo hujue shehe huyo ampiswa akili yake haiko sawa ndugu zangu waislamu mtume alayhi salamu anasema fa inna kulla muhdathatin bid'ah hakika kila lenye kuzushwa katika dini ni bid'ah wa kulla bid'atin dalala na kila bid'a ni upotovu aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim alhamdulillah والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ndugu zangu waislamu tumeeleza katika mwezi huu ni mwezi ambao una bid'a nyingi zinazofanyika hasa hasa bid'a hizi za maulidi bid'a za maulidi ni katika masala ibadat kuna masala itiqadat ambayo haya tumeeleza ya kwamba kuna watu wanafanya mabadiliko katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala kama kukataa kwamba Allah hana sifa wengine kukataa kwamba Allah hayuko juu wengine kukataa mambo mbalimbali wengine wanakukataa adhabu qabri wengine wanakataa vitu mbalimbali katika dini wanavikataa sasa sisi ahli sunna tunatakikana tushikamane na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuachane na mambo ya bid'aat na kuna bid'aati katika mambo ibada kama vile dua baada ya sala baada ya sala dua ya pamoja hili jambo halikuthibiti hata vile vile katika vitabu vya kishafi al-Imam Ibn Naqib katika Umdatu Salik wa Uddatu Nasik ameeleza kwamba kufanya jambo hilo baada ya sala unatakikana ulete adhkari kwa siri na hicho ni kitabu cha kishafi lakini hawa walimu wengine wenzetu sijui mambo hayo wameyatoa wapi lakini pia kuna bid'a za maulidi ambazo zinazosomwa kwa kweli achilia kwamba ni uzushi tu peke yake lakini maulidi ndani yake yana mambo ya uongo mingi sana ukisoma vile vitabu vyao kwa mtu usiofuatilia kama ukusoma huwezi kuelewa wale wanazungumza vitu gani ndani yake lakini kwa kweli ukisoma na ukifuatilia utacheka utacheka ndani yake yana mambo ya uongo mingi sana lakini wajinga wanafurahi katika mambo ya maulidi kuna maulidi mbalimbali mbali. kuna maulid ya Barzanji kuna maulidi la Habshi kuna maulidi ya Idarus kuna maulidi ya e, mbalimbali wamewataja baadhi ya wanawachuoni katika vitabu vyao na yote hayo yana uongo wa hali ya juu yana uongo wa hali ya juu na vitabu vyao vimejaa hadithi ambazo ni mbovu maudhuat walkadhib na vigano vya kale asatirul awwalin vigano vya kale hadithi ambazo zina hazina mashiko ukisoma katika barazanji utaona kwamba muallifu mtunzi anasema ya kwamba siku ile ilipotunga mimba ya mtume katika tumbo la mama yake adhina Allahu linnisa'i dunya an yahminna dhukuran karamatan lahu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliidhinisha kwa wanawake wote wa dunia wabebe mimba za kiume iwe ni karama kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam sasa dalili iko wapi yani ile mimba ilipoingia katika siku ile Amina alipofunga uzazi kwa kuupata kwa Abdullah kwa maana baba yake mtume sala sallam basi mwaka ule mimba zote zilizotunga zilikuwa ni za kiume aina dalili iko wapi dalili yenu hawana dalili au kwa kusema kwamba ndani ya nje kwamba wanyama walizungumza kwa lugha ya kikuraishi siku ile mimba ilipotunga au pia vile vile wanyama walipeana taarifa kwamba leo mimba imetunga bata amwambia kuku kuku amwambia usigi ndege au huyu amwambia yule kwamba bwana leo mimba imetunga na watu wakasema sallallahu alaihi wasallam watabasharati uhushu almashariki walmagharib wadawabuha albahariya sallallahu sasa nini maana yake kwamba bishara zilitokea huku na huku wanyama walipeana taarifa samaki kama ni kolekole amwambia dagaa kwamba bwana leo mimba ya mtume imetunga leo sasa huu si uongo huu mmepata wapi dalili hizo kwa hiyo ni uzushi alafu ndani yake kuna uongo ndugu zangu waislamu kuna mmoja katika ukisoma Maulid al-Burai huyu ni kutoka Yaman ana maulidi yake ameeleza kwenye kitabu chao au kwenye vitabu vyao kwamba kalamu ilipoumbwa kalamu ilipoumbwa ikaambiwa uktubu la ilaha illa ana wahdi andika la ilaha illa Allah kwamba mimi niko peke yangu la sharika li fi mulki sina mshirika mimi katika ufalme wangu wa anna muhammad abdi wa rasuli kwa kwamba muhammad ni mja wangu na ni mtume wangu kalamu iliambiwa iandike hivyo kalamu iliposikia hivyo wa kharra alqalamu sajidan lillah kalamu ikaanguka chini ikamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala baqiyat mi'ata amin ikawa inalia miaka mia thumma rafa'a rasahu kisha akainua kichwa chake thumma qala ilahi wa sayyid e mola wangu na bwana wangu kallamta annaka la ilaha illa anta umenisemesha kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe faman muhammadul ladhi karanta ismaka biismihi ni nani sasa huyu muhammadi ambaye umeliunganisha jina lako kwa jina lake qala Allah azza wa jalla Allah akamwambia kalam ta'addab ya qalam shika adabu ewe kalam fa izzati wa jalalihi kwa utukufu wangu mimi walaula Muhammad ma khuliqat jamiu hadhihi al-ashya lau singekuwa mtume Muhammad wasingeumbwa viumbe wote sasa huu si uongo Muhammad amekuja miaka mingapi baada ya mitume wewe ndugu zangu waislamu kalamu ikabaki inahuzunika fabaki alqalamu sakaranan min halawat ismi muhammad ikawa ile kalamu imelewa kutokana na utamu wa jina la Muhammad kisha kalamu ikapewa ilham kwamba an yakula iseme assalamu alayka ya Muhammad amani iwe juu yako ewe Muhammad faqala Allah ayu alqalam wa alaykum assalam فلهذا صار السلام سنة والرد فريضة يا سبحان الله ikawa sasa hii kalamu kwa kusema vile assalamu alaykum ikawa hiyo ni sunna na kusema wa alaykumus salam ni jambo la faradhi kwa maana kusema assalamu alaykum ni jambo la sunna na kuirudisha ni jambo la faradhi tokea siku hiyo ndiyo salamu ilipoanza sasa mambo kama haya ukielezwa kwamba yako katika maulidi na watu wakalegeza midomo wakasema sallallahu haya ni mambo yapo ndugu zangu waislamu ni uongo mtupu wanayozungumza ndani yake kwa hiyo ndugu zangu waislamu sisi tunatakikana tupige vita bid'a za sampuli zote kila aina ya bid'a kila aina ya uzushi sisi tusimamie katika kuupiga vita uzushi huo ndugu zangu waislamu aya mbalimbali zinatukataza sisi tukome na bid'a na hadithi mbalimbali zinatukataza sisi tukome na mambo ya bid'a hasa katika mambo ya maulid tulieleza sisi hatuna haja tena kueleza katika hutuba zetu mbalimbali kwamba haya mambo haya yanaendelea hususan mambo ya maulid ni mashia ndio waanzilishi wa mwanzo kabisa katika karne ya nne ambayo yameanza na ameanzisha bwana mmoja anaitwa Azainuddin Al-Fatimi Al-Ubaidi huyu ni mshia ambayo wanawachuoni wanasema innahum sharrun min al-yahud hao al-ubaidiyun mashia ni wabaya zaidi kuliko min al-yahudi wa nasara katika karne ya nne kisha karne ya tano yakarudishwa yakarudishwa na mtu mmoja muafrika ambaye tunamtaja sana katika hutuba zetu Abu Said Kankuburi aturkumani yeye katika karne ya sita mpaka ya saba yeye ndio akaaleta mambo haya ya maulidi wewe ni vitu vya uzushi ambavyo havikubaliki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hadithi hii iwe ni bendera kwetu sisi tumsomee kila mtu kwamba man ahdatha fi amrina hadha mwenye kuzusha katika dini yetu hii ma laysa minhu jambo ambalo haliko katika dini fahuwa raddun hilo lenye kurudishwa kipengele kitakachofuata insha Allah tutakuja kuelezea mambo ya bid'atun hasan eh, kwamba kuna bid'a nzuri au bid'a mbaya hata kuja kuona katika hadithi zake utataweza kuzifanulia kwa weledi zaidi na kielimu zaidi ili watu wapate kufahamu wajinasue na ufisadi huu ambao unaofanyika kupoteza mapesa mengi ng'ombe wengi vitu vingi vinapotea watu kupoteza wakati wao kwa mambo ambayo hayana maana yoyote ni mambo ya kipuuzi kwa kweli lau tungechangishana tukajenga misikiti na madarasa kwa kila mwaka waislamu ningekuwa tuko mbali lakini kwa sababu waislamu tuliokopo nao hawajielewi hawajielewi kabisa uislamu wao unataka nini ndio tunafanyiwa ujinga huu ambao hauna maana yote ni bure tupu kabisa kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatulipi kitu chochote kwa upuuzi ambao wanawafanya wao mtume alayhi salatu wassalam anasema iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا